Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր փետրվարի 13-ը Արցախյան շարժման Արցախայության ազգային ազատագրական պայքարի մեկնարկի օրն է։ Պաշտպանության բանակում զինծառայող է մահացել։ ԵԱՀ կնդիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Արցախի ժողովուրդը պետք է մասնակցի սեփական ճակատագրի որոշմանը։ որ 2018 թվականին Արցախում նվազել է հանցագործությունների թիվը, գլխավոր դատախազն ամփոփել է անցած տարին։ Անցած տարին այսօր ամփոփել է նաև բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 13-ը համարվում է Արցախյան շարժման Արցախայության ազգային ազատագրական պայքարի հերթական մեկնարկի օրը։ որ 1988-ի այս օրը Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ նախկին մարզկենտրոնի աշխատավորների եւ ուսանողների առաջին հանրահավաքը։ Նախորյակին բազմամարդ հանրահավաքներ էին կայացել Ասկերանում, Մարտունիում ու Հադրութում։ Շարժումը դարձավ համաժողովրդական, ցույցերի ժամանակ մարդիկ վանկարկում էին, միացում, Մայր Հայաստան եւ այլ կոչեր։ Շարժման մեկնարկից 31 տարի անց ավանդույթի համաձայն այսօր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հավաքվել էին Արցախահայության գոյապայքարի ակունքներում կանգնած մարդիկ։ Պարզապես հավաքվել էին պատմական այն վայրում, որտեղից թափ է առել շարժումը, հավաքվել էին իրար ողջունելու, վերհիշելու, վերաիմաստավորելու անցած ուղին։ Անդրադառնալով Արցախյան շարժման նշանակությանը այդ փոթորկուն իրադարձությունների ակտիվ մասնակից Սերգեյ Շավերդյանը նշեց, որ այն օրերին ամենամեծ ձեռքբերումը ազգային միասնությունն էր։ Ամենակարևորը իմ պատկերացմամբ այն մտնոլորտն է, այն վստահությունն է սեփական ուժերին, որ Արցախյան շարժումը հայ ժողովրդին ներշնչեց։ Միասնականության հիմքը, որ դրվել է այն ժամանակ, համահայկական ողորկում էր, որի մեջ դրսևորվել է թե Արցախյան բուն խնդիրը, թե ցեղասպանության չլուծված խնդիրները եւ ընդհանրապես այ ժողովրդի պահանջատիրությունը աշխարհից։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Արցախյան շարժման մի խումբ ակտիվիստների։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Ջերմուան միջական մտնոլորտում արծարծվել են pedagogan աշինությունը, ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին առնչվող տարբեր հարցեր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ 31 տարի առաջ այս օրը Ստեփանակերտի, այն ժամանակ դեռևս Լենինի անունը կրող հրապարակում տեղի ունեցավ առաջին հանրահավաքը Արցախը մայր հայրենիքին միացնելու պահանջով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Փետրվարի 13-ին արդար պահանջով հանրահավաքի եկած արցախցիներից շատերը հավատում էին, որ խորհրդային իշխանությունները կլսեն իրենց ձայնն ու կընդառաջեն Արցախահայության նվիրական իղձի կատարմանը։ Արցախյան շարժման ակտիվ մասնակից ազգային ժողովի падգամավոր Ալյոշա Գաբրիելյանի գնահատմամբ տասուրբ գործեր, նվիրական գործեր, բարոյականություն կա եւ այն թափանցել էր մասնակիցների հոգին, ջերմություն կա դրան մեջ։ Միասնական որ դրսեւորվեց այդ ամենը եւ տա շարունակվեց եւ պատերազմում էր հաղթանակի երաշխիքը ընդ 88-ներ, Արցախը դարձավ հայությանը համախմբող մի ուժ, ասում է Ալյուշա Գաբրելյանը։ Այսօր էլ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն այստեղ է։ Ապացույցը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմն էր։ Իր ունեցած նշանակությամբ ու արժեքով այն չի կարող համեմատվել պատմական որևէ այլ իրադարձության հետ, վստահ է զրուցակիցս երբ մենք կունենանք լուսավոր այլ կետեր կապված մեր պատմական հողերի ազատագրության հետ։ Այս դեպքում երևի միասնականության ինչ որ մի լուսավոր կետեր կլինի, բայց այս պահի դրությամբ եւ պատմության գնահատմամբ ամենալուսավոր կետերից մեկը ես կհամարեի Արցախյան շարժումը։ Բայց որքանով են իրականություն դարձել 1988-ի համազգային իղձերն ու նպատակները, Ալյոշա Գաբրելյանի համոզմամբ մենք երկար ճանապարհի սկզբում ենք դեռևս։ Միացումն է եղել գաղափարը, մենք միացման չենք ասել դեռ Մենք ընդամենը ճանապարհին ենք, չէ՞ որ մեր հիմնական կարգախոսը միացյալ Հայաստանի գաղափարը պիտի լինի, չէ, ազատ մի ինքնիշխան երկիր, միավորված իր պատմական հողերով։ Մի մասն է տեսլականի դերևս իրականություն դարձել, բայց ես կարծում թե մենք այն ձեռքբերումները ինչ որ ունեցել ենք, պահելու ենք եւ այսօր խոսքը գնում է պետական վերանկախության ճանաչման, ոչ թե լավի մի տարածքով, այլ այն սահմանով, որ մեր սահմանադրությունը տալիս է, այն ինչ որ զինվորը այսօր մեր սահմանա կապված զորքերը զինվորները վերահսկում են։ Այս տարածքում մենք ունենք պետականություն։ Սա լուրջ նվաճում եմ համարում։ Համազգային միասնականությամբ սկիզբ առած այս շարժումը Ալյոշա Գաբրելյանի համոզմամբ հասնելու է իր վերջնական նպատակին, բայց դրա համար անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ 88-ի ոգուն եւ մինչեւ վերջ միասնական լինել։ Միայն մեր ազգի միասնականությունը կարող է անվտանգության ու հաղթանակի լիարժեք երաշխիք հանդիսանալ մեր հրճակած պետականությունը պիտի պահենք աչքի լույսի պես առանց մի թիզ խող հազնելու ճշնամուն եւ այդ միտքը ընդհանրապես հարկաստո մեր հայության մեջ արկաբեզ արաբացիների մեջ արդեն գերակա ուղղությունը որ մենք բան չունենք զիջելու թուրքի սա մեծ ձերբերում եմ համարում Յուլիա Վանյան այսօր Թեման հերրակապով շարունակում է Մարտունու շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը 1988 թվականին Արցախը մայր Հայաստանին վերամիավորման ուղղված ընդհատակյա պայքարը վերջապես բացահայտ բնույթ կրեց, ստանալով Արցախյան շարժում անվանումը։ Արցախյան շարժումը դարձավ հայ ժողովրդի համար ազգային զարթոնք, որը բերեց ազգային իսնագիտակցության դրսևորման գաղափարական եւ հոգեվոր հզոր վերելք որ զգաց հայ արիական ազատագրիչ ոգին ու խոսեց ազգային առաքելության բնազդը, հավերժության զորեղ դայնը։ Արդեն անհնար էր կոտրել ազգի կամքն ու կասեցնել ազգային ազատագրական դեպի անկախություն տանող պայքարը։ 1988 թվականի փետրվարի 12-ը շարժման պատմության մեջ մտավ որպես մարտոնու առաջին զանգվածային հանրակրեի օր։ Հաջորդ մի քանի օրվա մեջ բնակավայրերը հեղեղվեցին իբր թե հասարակական կարգ ու կանոն պահպանող ներքին գործերի եւ միլիցիայի հիմնականում ադրբեջանցիներով համալրված ստորաբաժանումներով ու կարգախմբերով, որոնց առաջնահերթ խնդիրն էր Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում անհապաղ կասեցնել շարժման նարնջու գործող ցանկացած քայլ ու գործողություն։ Սակայն ապարդյուն Փետրվարի 16-ին Կուսակցության Մարտունու շրջկոմի անդամների մեծամասնության պահանջով հրավիրվում է Կուսշրջկոմի արտահերտ պլենում, որտեղ որոշվում է, ելնելով շրջանում ստեղծած արտակարգ իրավիճակից, հերագրել ՍՄԿ կենտրոն հանձնաժողով ուղարկելու իրավիճակը ստուգելու եւ ճիշտ ինֆորմացիա ներկայացնելու համար։ Փետրվարի 19-ին Չերսովետի մի խումբ դեպուտատների պահանջով հրավիրվում է արտահերտ նստաշրջան, որոշում է խնդրել ժողովրդական դեպուտատների լղի Մարսովետի գործկոմին նստաշրջանի քննարկմանը ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը սովետական Հայաստանի միավորելու հարցը։ Բաքվի եւ Մոսկվայի կողմից ձեռնարկվում էին կանխարգելիչ միջոցառումներ, որպեսզի կասեցվի Լեռնային Ղարաբաղում իշխանության ներկայացական մարմնի մարզային խորհրդի պատգամավորների մուտքը Ստեփանագերտ եւ չնայած ձեռնարկված արգելակող գործողություններին փետրվարի 25 կայացավ պատմական նստաշրջանը։ 31 տարի է անցել այդ օրերից։ Այդ 31 տարիները եղան պայքարի, հաղթանակների ու ձերբերումների տարիներ, որոնց շնորհիվ ունենք այսօրվա անկախ ու ազատ երկիրն ու սեփական հողում ծերուտների ապագա կերտող մայր ժողովուրդ։ Ու կարևորը մենք վերջապես վերականգնեցինք սեփական երկրին տեր լինելու մեր իրավունքը։ Իսկ այժմ լսենք Հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանին։ 1988 թվականի փետրվարի 12-ին Հադրութի Կուշշկոմում հրավիրվեց ռուսական տնտեսական ակտիվի ժողով, որտեղ որոշում պետք է ընդունվեր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը թողնել Ադրբեջանի կազմում եւ դրանով փակել հարցը։ Հադրութում ժողովը սկսվել էր ժամը 15-ին։ Ժողովին մասնակցում էր Մարզորսկովի նախագահ Օսիպովը։ Շարժման ակտիվիստները միջայտ իմանում էին, թե ինչպես դրանք անցան Ստեփանագերտում, Ասկերանում եւ Մարտունիում։ Հետո իմացանք, որ այդ ժողովների ժամանակ բացահայտ մի բան է արվում, իսկ արձանագրության մեջ այլ բան է գրվում։ Իր հիշողություններով նշում է շարժման ակտիվիստ Գագիկ Ավանեսյանը։ Մտավախություն կար, որ հաջորդում է նույն բանը կլիներ։ Շարժման ղեկավարներից Էմիլ Աբրահամյանի խորհրդով ժողովրդին սկսեցին հավաքել Շշկոմի բակում։ Երբ ժողովն ավարտվեց, հադրուտի գրեթե ողջ հասուն բնակչությունը շրջապատել էր Շշկոմի շենքը։ Պահանջեցին ցույց տալ դրագուրությունը։ Մարզորկոմի նախագահ Օսիպովը հրաժարվում էր դա անել։ Երկար բանակցություններից հետո մի խումբ ցարարներ ներխուժեցին շենք եւ ցանկացան վերցնել արձանագրությունը։ Զգուշացումով նման վտանգին ադրբեջանամետ ուժերը ոչնչացրին արձանագրությունը։ Փետրվարի 13-ին պետք էր կայանար ժողովրդական պատգամավորներ հադրուտի շորտի նստաշրջանը։ Այն հետաձգվեց, սակայն մարտունից եկած գաղափարակից ներկայացուցիչների մասնակցությամբ շշխորհրդի անդամների ներկայությամբ քննարկվեց արմիությունների ժողովներում ընդունված հրաշագիրը Ադրբեջանի ԽՍՀ կազմից հանելու եւ հայկական ԽՍՀ կազմին վերամիավորելու մասին։ Այդ հրաշագիրը ստորագրվեց շշխորհրդի գործկոմի նախագահը եւ դրվեց կնիքը։ Այդ առիթով բռնալիքներ հնչեցին գործկոմի նախագահի հասցերին։ Ժողովրդական падգամավորների հաջորդի շխորհրդի նիստաշրջանը կայացավ փետրվարի 20-ին, որի օրակարգում քննարկվեց եւ ընդունվեց որոշում ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնարմարժը Հայաստանի Հայաստանի հետ վերաբերավորելու, այլ նաև Նախճեվանի ինքնավար հանրապետությունը, որոշումը ընդունվեց միաձայն ժողովականների կողմից։ Հաջորդի շրջանում փետրվարի 13-ից շարժումը արդեն համաժողովրդական էր դարձել։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանն ընդունել է Արցախի հանրապետությունում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Պիեր Էմանուել Դյուկրուեին։ Հանդիպանը մտքեր են փոխանակվել Արցախում կոմիտեի առաքելությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Պիեր Էմանուել Դյուքրուեն գոհնակություն է հայտնել Պաշտպանության նախարարության ու կոմիտեի գրասենյակի միջև համագործակցության մակարդակի առնչությամբ եւ ներկայացրել սպասվող ծրագրերը։ Բանակի հրամանատարն են նշել է, որ դեռևս բանակի շտաբի պետ եղած ժամանակներից քաջացանոթ է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի գործունեությանը եւ պատրաստակամություն հայտնել հնարավորինս աջակցել հանրապետությունում կազմակերպության առաքելությանը։ Փետրվարի 12-ին ժամը 18-ին նախնական լարթային անբավարարություն սրտի կանք ախտորոշմամբ ծայրահեղ ցաներ վիճակում Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալը տեղափոխվել Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի զինծառայող 2000 թվականին ծնված Ֆրունզիկ Վալերիի Թամազյանը Չնայած բժիշկների գործադրած ջանքերին ժամը 20:30-ի սահմանում գրանցվել է Զինծառայողի կենսաբանական մահը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Այսօր Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի արևելք ընկած հատվածում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանն Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է գործուն մասնակցություն ունենա սեփական ճակատագրի որոշման գործին, քանի որ Ստեփանակերտի անմիջական մասնակցությունը բանակցություններին այս ամիսներին եղել է հայկական կողմի կարևոր մոտեցումներից մեկը։ Այս մասին ներկայացնելով կառավարության 5 տարիների ծրագիրը ազգային ժողովում իր ելույթում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Բաքվի դիրքորոշմանը, Փաշինյանը նշել է, որ ադրբեջանական ղեկավարությունն ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա բանակցություններին Ստեփանակերտի մասնակցության անհրաժեշտության հայտարարություններին արձագանքում է հետևյալ կերպ. Եթե հայկական կողմը բանակցությունների ներգրավի ԼՂՀ-ն, ապա Բաքուն իր հերթին կպնդի, որ դրանց մասնակցի Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը։ Հայաստանի վարչապետը հավաստիացրել է, որ տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին բանակցային գործընթացում ներգրավելու կոնկրետ ձևերն ու մեթոդները։ Այդ մեթոդները եւ ձևերը ըստ նրա կքննարկվեն Հայաստանի միջազգային գործընկերների հետ։ Արցախի ուղիղ եւ լիարժեք մասնակցության բանակցությունների վերականգնումը մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից է։ Այս մասին MediaMax AM-ի հետ զրույցում հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք տեսնում է ազդակներ, որ մոտ ապագայում Արցախը կներգրավի բանակցային գործընթացին։ Այդ նպատակին կարելի է հասնել այն դեպքում, եթե երկու հայկական հանրապետությունները հստակորեն բաշխեն իրենց դերերը եւ լիազորությունները Ադրբեջանի հետ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այս ուղությամբ Երևանի եւ Ստեփանակերտի համակարգված քայլերը թույլ կտան ստեղծել նախադրյալներ Արցախի բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձի համար։ Հայաստանի ղեկավարությունն իր հերթին բազմից հայտարարել է, որ բանակցությունների ժամանակ Ստեփանակերտի շահերն անպայման պետք է ներկայացնեն Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունները։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմն ամեն կերպ հակազդում է լիաձևաչափ բանակցությունների վերականգնմանը, առաջ քաշելով տարբեր անհիմն գաղափարներ ու առաջարկություններ, նշել է Արցախի արտգործնախարարը։ Անդրադառնալով ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու վերջին ժամանակներս լայնորեն քննարկվող դրույթին, Մասիս Մայլանը հայտնել է, որ այդ ուղությամբ առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանը լրացնի բաց թողածը, մեջբերում եմ, անցնի մի երկար ճանապարհ, որից ադրբեջանական իշխանություններն ամենքերբ խուսափում էին։ Անցած տարի 2017 թվականի համեմատ Արցախում նվազել են սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները, աճել պետական կամ հանրային գույքի հապշտակության դեպքերը։ Այդ մասին այսօր կայացած մամլոասուլիսի ժամանակ տեղեկացրել է հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը, ներկայացնելով համառոտ վերլուծություն 2018 թվականին արձանագրված հանցավորության վիճակի մասին Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Գլխավոր դատախազը մանրամասնեց, որ սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունները նախորդ տարի նվազել են 5 դեպքով, մինչդեռ 9-ով աճել են պետական կամ հանրային գույքի հապշտակության դեպքերը։ Մասնավորապես 2018 թվականին գրանցվել է նման բնույթի հանցագործության 27 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 18 դեպքի փոխարեն։ Արձանագրվել են պետական կամ հանրային գույքի խարդախության եղանակով հապշտակության 9, յուրացման կամ վատման եղանակով հապշտակության 6, ինչպես նաև գողության եղանակով նշանակով պետական կամ հանրային գույքի հապշտակության 9 դեպքեր։ Արթուր Մոսյանի հաղորդմամբ անցած տարի հանրապետության տարածքում արձանագրված հանցագործությունների եւ դրանց բացահայտման ցուցանիշները հետեւյալն են։ 18 թվականին Արցախի հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 739 դեպք, նախորդ տարվա համեմատությամբ այն իջել է 27 դեպքով կամ 3.5%-ով չի բացահայտվել ընդամենը 14 հանցագործություն, բացահայտման տոկոս հանրապետությունում կազմել է 97.8%, նախորդ տարի 98.4%։ Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված գործառույթների իրականացման արդյունքում դատախազությանը հաջողվել է մասնակիորեն վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Հանցագործության պետությանը պատճառված 28 միլիոն 178 հազար դրամ գույքային վնասից միջդատական վարույթում վերականգնվել է 21 միլիոն 318 հազար, իսկ իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց պատճառված 43 միլիոն 600 72 հազար դրամ վնասից վերականգնվել է 29 միլիոն 775 1000 դրամ։ Հանցագործությունների անցած տարվա վիճակագրության մեջ գլխավոր դատախազը մտահոգի չէ համարել մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի շարունակական աճը։ Հանցագործությունների քանակը ընդամենը 3-ով ավելացել, բայց մահվան դեպքերը ավելացել են ավելի քան կրկնակի։ Նախորդ տարի մենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարները ունեցել ենք 8 զո, այս տարի 20 զո ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս պատահարները տեղի ունեցել հիմնականը 3 պատճառով՝ արգելված տեղվազանց կատարել, արագության գերազանցում եւ ալկոհոլային տնտեսային ազդեցության տակ են եղել վարորդները։ Դատախազությանը մտահոգել է նաև ինքնասպանությունների վիճակագրությունը։ Արթուր Մոսյանը նշեց, որ այդ առումով արկա խնդիրների լուծման համար շահագրգիռ կառույցների համագործակցություն եւ կանխարգելիչ միջոցառումների անհրաժեշտություն է զգացվում այս երևույթին պետք չի միայն գնահատական տալ քրեադատավարական տեսանկյունից, պետք է վերհանել պատճառները եւ հնարավորինս պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ ձգտել, կանխել կամ նվազագույնի հասցնել այս դեպքերը։ Ինչպես վերլուծության, այնպես էլ լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի շրջանակներում Արթուր Մոսյանն անդրադարձավ նաև շմոլ գազից թունավորման դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործերի ընթացքին, տեղեկացնելով, որ մասնավորապես Շուշիի ողբերգական դեպքով գործը դեռևս նախաքննության փուլում է, իսկ մյուս բոլոր դեպքերով դատախազությունը միջնորդագրեր է ներկայացրել պատկան կառույցներին։ Ահագին դեպքեր, հնարավոր դեպքեր կանխվել են։ Կա նաև դեպքեր, որ գազի տնտեսությունը կապարակնքել է, որ արգելը մա օգտագործել միջև անսակցությունը փոկել են։ Կա դեպք, որ անպայման դրա հետ չի կապված։ Մենք եւ քաղաքապետարան արտակարգ իրավիճակների պետական տեսչությունն այլ միջնորդագրեր են ուղարկել, որ բնակելի շենքերի օթանցքները կապված է։ Գլխավոր դատախազի Մամլո Ասուլիսը եզրափակվել է լրագրողների հետ անմիջական հարցու պատասխանով, որի շրջանակներում Արթուր Մոսյանը պատասխանել է հանրային հնչեղության գործերի վերաբերյալ այլ հարցերի։ Դուք լսում եք լուրեր։ Անցյալ տարի բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարության կատարած աշխատանքների, դրանց արդյունքների եւ ընթացիկ տարվա համար նախատեսված միջոցառումների վերաբերյալ հաղորդմամբ այսօր հրավիրված մամլոասուլիսում հանդես է եկել բնապահպանության նախարար Ֆելիքս Գաբրիելյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Բնապահպանության եւ բնօգտագործման ոլորտում անցած տարի իրականացված քաղաքականությունն ուղղված էր շրջակա միջավայրի, մթնոլորտի, ջրերի, հողերի, ընդերքի, կենթանական ու բուսական աշխարհի վրա վնասակար ներգործությունների կանխարգելմանը։ Ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի արդիականացման եւ կատարելագործման նպատակով մասնավորապես ընդերքօգտագործման թափոնների եւ դրանց գործածության օբյեկտների կառավարման հետ կապված փոխհարաբերությունները կարգավորելու նպատակով 2018 թվականի ընթացքում մշակվել եւ ընդունվել է ուսուցման դերքի մասին օրենքը նախարարի հաղորդմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարության կողմից իրականացվել է հետևալ գործառույթները եւ միջոցառումները հասարակության էկոլոգիական կրթության դաստիարակության եւ էկոլոգիական թեքների մասին իրազեկության մակարդակի բարձրացման նպատակով կազմակերպվել է էկոկրթական իրազեկման միջոցառումներ Ստեփանակերտի, Ասկերյանի, Մարտակերտի, Շուշիի միջնակարգ դպրոցների եւ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի երեխաների համար։ Մեր հանրապետության տարածքում մակերևութային ջրերի մոնիթորինգ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են այդ ջրերի որակի ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում ողջվել է, որ գրեթե բոլոր գետային ավազաններում սահմանային թույլատրելի կուտակումները գերազանցում են պղինձը, վանադիումը եւ ալյումինումը։ Ի դեպ 1908 1988 թվականից Արցախի տարածքում մակերևույթային ջրերի մոնիթորինգ չի կատարվել։ 2019 թվականին նախատեսվում է շարունակել ուսումնասիրությունները մակերոթային ջրերի 39 դիտակետերում։ Ներկա պայդրությամբ հանրապետության տարածքում գործում է 21 կառուցման եւ նախագծային փուլերում գտնվում է 19 հեկ։ Բնապահպանության նախարարի խոսքով ռազմավարական նշանակության այդ ոլորտը կարգավորելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետեւյալ ծրագիրը։ 2019 թվականին նախատեսվում է իրականացնել Արցախի հանրապետության փոքր եկերի ջրաչափական մշտադիտարկման կենտրոնացված համակարգի ներդրման ծրագիր։ Անցած տարում կենսատեխնիկական միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում ծմերային շրջանում վայրի կենթանիների կայուն կերի բազա ապահովելու նպատակով Կաչաղակաբերտ ազգային պարկի տարածքում տեղադրվել են կերամաններ որպես օբյեկտ հանդիսացող որոշ կենթատեսակների աղավնի, լոր, ջրլող թռչունը, որ սա շրջանում որսորդներին տրամադրվել է 307 թույլտվություն։ Նշենք, որ հավաքագրված տվյալների համաձայն հանրապետության տարածքում արկա է 1301 աղբյուր, 171 արտեզյան ջրհորներ։ Ասուլիսի ավարտի նախարարը պատասխանել է լարագրողների մի շարք հարցերի, որոնց կանդրադառնանք վաղվա մեր թողարկումներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Իսկ այժմ մեկ հայտարարություն։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հրավիրում է մասնակցելու Տիառնանդարաջ տոնական միջոցառմանը, որը տեղի կունենա այսօր ժամը 18-ին Ստեփանակերտի Վահրամ Փապազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բակում։ Քաղաքապետարանն ակնկալում է մայրաքաղաքի բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։